alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah ammo ba'd 16 dars biz yuqorida eroblarning asli o'rinlarini aytib o'tib undan keyin far'iy alomatlari haqida bayon qilayotgan edik shundan biz 5 far'iy alomatga yetib keldik hammasi bo'lib 7 ta bugun inshaalloh 5 6 7 sini tugatamiz 5 far'iy alomatlari asmoi sitta deb ismlanadigan 6 ta ism bor ba'zilar asmoyi hamsa deydi ba'zilar asmoyi sitta deydi ixtilof bor ular abun birinchisi ota ikkinchisi axun aka uka uchinchisi hamun qaynota va qaynota tomondagi erkaklar zu egasi degan qo'shimcha ma'noda keladi fu og'iz mana oltinchisi hannun degan kalima u fohsha so'zdan kinoya qilib ishlatiladi bari yomon gaplarga hannun deb ishlatiladi bu hannun kalimasi arab tilida ko'p mashhur bo'lmaganligi uchun ba'zi nahushunos olimlar buni chiqarib tashlaganda asmoi hamsa deyishgan shuning uchun ba'zilari qo'shganlar asmoi sitta deydi qo'shmaganlar asmoi hamsa deydi bu asmoi sitta raf o'rinda asli bo'lgan zammaga far'iy bo'lgan vov o'rinbosar bo'lib turadi ana asli bo'lgan zammamiz asli edi far'iy uni juziy kichinagi deydi shu vov bo'lib turadi abuka misol mana jaa abuka undagi abuka ismi jaaga foil bo'lib raf alomati vov bo'lgan chunki u asmoi sittadan demak jaa abuka desak abu foil bo'ladi marfu bil vovi deymiz vov bilan marfu bo'ldi minal asmoi sitta asmoi sittalardan demak vov asli bo'lgan zammani o'rniga kelib turadi bu xuddiki muslimunada vov turganidan farqi yo'q nasbga misol roaytu aboka bu misoldagi aboka mansub bo'lib abo mansub bo'ldi nasb alomati alif chunki u asmoi sittadan deymiz demak abo mansub alomati nasbihi al alifu deymiz liannahu minal asmoi sitta deymiz arabchasiga Jarga misol marartu bi abika yo bilan bo'ldi. Bu ham abika abi majrur bo'lib, uning jarlik alomati yo bo'ldi. Abidagi yo kasra alomati shu deymiz. Asli kasra kela olmadi, uni o'rniga yo turibdi deymiz. Bir tamih bor, kichikroq tamih. Bu ismlar mutakallimning yosidan boshqa ismlarga izofa bo'lganda ushbu qoidalarga muvofiq keladi. Qachonki agar yoyi mutakallimga qo'shib qolsa, unda ko'rinish hamma zohiri taqdiriga o'tib ketadi zohirda yo'q bo'lib qoladi misol jaa abi mutakallim yosi bo'ldi jaa abi yoy mutakallimga qo'shildimi bunda taqdirda raf bo'lgan vov bo'lgan deb ketaveramiz yoki roaytu abi unda ham alif taqdirda deb ketamiz ko'rinmayapti yoki marartu bi abi bunda ham ko'rinmayapti demak uchala yoy mutakallimlarga qo'shilganda muvofiq bo'lmaydi bu qoidaga qachonki alohida izofa bo'lganda shunda muvofiq bo'ladi oltinchi afoli hamsa biz mana afol sittani aytib o'tdik endi afol hamsa ham bor bular beshta fe'l bo'lib ular yafaloni ikki erkak qiladi tafaloni ikkita erkak sizlar qilasizlar tafaloni qilasizlar sizlar ikki erkak yafaluna qiladilar ko'p erkaklar tafaluna qilasizlar ko'p erkaklar tafalina qilasan bir ayol ya'ni yafaloni tafaloni yafaluna tafaluna tafalina mana shu beshta asmoi hamsa asmoi hamsada ham nuni raf o'rinda turadi nasb va jar o'rinda nuni hasb bo'lib ketadi buni hozir misollardan aytamiz inshaalloh misol al muallimuna yuhibuna talomizatahum misollarga yuhibuna fe'li marfo bo'lib raf alomati oxiridagi nunni turishi bo'ldi al muallimuna yuhibbuna bo'lib oxiridagi nun turdi. nima deymiz yuhibbuna fe'li mudori marfuun bisubutin nuni deymiz hozirgacha biz shuni aytib kelyapmiz bisubutin nuni nunni sobit turishligi bilan marfu bo'ldi lennahu minal afolil xamsa chunki u afol xamsadan edi deb mana shu nun turdimi raf o'rinda nun turgani hisoblanadi Af'al xamsaning nasb alomatichi uning oxiridagi nunning hazf bo'lishi bilan ko'ramiz biz Undan oldin nasb qiluvchi an, lan, idan, kay bo'lgan ushbu to'rt harfdan biri o'tsa, afol hamsaning oxirgi nuni hazb bo'ladi. Biz hali inshaalloh ko'p misollarda o'tamiz. An, lan, idan, kay mana shu to'rtta harf borki, fe'lni oldiga kelsa, fe'lni nasb qilib qo'yadi. Misol Al-muallimuna yuriduna an yuallimu avladahum. Yuriduna an yuallimuna bo'lish kerak. Lekin an kelganligi uchun yuallimu qilib nunni hazf qilib qo'yadi demak yuallimu nima bo'ladi Irobda deyilsa yuallimu mansubun ya'ni biz boshqalarni aytmadik faqat kerakli mavzuni aytyapmiz mansubun alamati nasbihi hazfun nuni deyiladi yuallimu u yuallimu naga an kirishdan oldin yuallimuna bo'lgan an kirib yuallimu qilib qo'ydi shuning uchun biz alomat nasbihi hazful nun deymiz uning nasb alomati nunni hazf bo'lishligi qolgan misollar ham xuddi shunday lan izan kaylar ham kirganda oxiridagi nunni hazf qilib qo'yadi afoli hamsaning jazm qilish sabablari ikki qismga bo'linib ulardan biri bitta fe'lni jazm qiladi demak uchinchimiz afol hamsaning jazm o'rinlari keldik jazm o'rinlari ikkita fe'lni jazm qilishlik bor bitta fe'lni jazm qilishlik bor ulardan lam lammo lomul amr lo nahi mana shu lam lammo lomul amr lo nahi to'rtta harf kelgan vaqtida bitta fe'lni jazm qiladi jazmning alomati sokinni biz yuqorida aytgan edik misol al muallimuna lam yadhabu ilal madrasati bu misolda lam yadhabu fe'liga lam kirishdan oldin u yadhabuna bo'lgan aslida lekin lam kirgach oxiridagi nun hazb bo'ldi lam yadhabu bo'lib qoldi demak lam yadhabuni erobi nima bo'ladi deyilsa yadhabu fe'l mudori majzumun jazm qilindi bu alomati jazmihi hazfun nuni liannahu minal afolil xomsa deymiz demak oxirgi nuni hazb bo'ldi afoli xomsaning ham qolgan fe'llari shu kabi oxiridagi nun hazb bo'laveradi misol yafalunamiz yafalu bo'lib qoladi tafaluna tafalu bo'ladi yafaloni yafalo bo'ladi tafaloni tafalo tafalinamiz tafali ko'rinishda bo'ladi nasb va jazm o'rnida ikkalasi shunday ko'rinishda bo'ladi demak yafaloniga an kelib qolsa an yafalo bo'lib qoladi lam kelib qolsa lam yafalo bo'ladi demak nasb bilan jazm ko'rinishida bir xilda keladi yettinchi oxirgi fariy alomatlari oxiri illatli bo'lgan muzori fe'llar biz oxiri illatli bo'lgan muzori fe'llarni avvalgi darslarda bir aytib o'tgan edik bir eslatma uchun aytamiz ular uch ko'rinishda bo'lib alif unga misol yaro yabqo yasalarni aytgandik bular illat harflari alif bo'lib kelib qoldi vovga misoli yadu yarju yalu yoga misol yu'ti yamshi yaqdi oxirida yo bilan kelyapti mana bularni misollarini aytgan edik Rasning alomati zammay muqaddara deyiladi demak biz hozir yuqorida aytgan yaro yabuqo yaso bo'lib alif bilan kelganlarda buning zammay muqaddarasi bor deymiz raf alomatida al muallimu yaro tilmizahu min baidin desak yaro shunda muallim o'z shogirdini uzoqdan ko'ryapti yaro degan vaqtimizda u raf o'rnida bu zamma turgan yo'q hozir shunda yaro nima deyiladi fe'li mudoriin marfuun biddammatil muqaddarati muzori fe'li deymiz zamma muqaddara bilan ya'ni taqdir qilingan zamma bilan raf qilingan uning oldiga nasb qiluvchi harflardan biri o'tsa endi rafni alomatini aytdik nasb alomatichi unda ham mansub bo'lib nasb alomati fatha muqaddara deyiladi bunda ham fatha ko'rinmaydi misol an lan izan kaydan birontasi o'tsa fathani alomati ko'rinmaydi aytamizki uridu an yaro tilmizi deymiz shogirdim ko'rmoqlikni xohlayapti deymizmi demak bunda an yaro yaroligicha qoldi o'zgarmadi yaro mansub bo'lib nasb alomati fatay muqaddara deymiz taqdir qilingan fatha deymiz yaro deganda fe'l mudori mansubun bil fattatil muqaddarati deb o'taveramiz navbatdagi jazm endi jazm esa oxiridagi illat harfi hazf bo'lishdir. oxirida illat harfi hazf bo'lsa demak jazm bo'ldi deymiz lam yaro ahadun lam yaro ahadun shunda yo hazf bo'lyapti yaro bo'lib qolyapti fe'l modiy majzumun va alomati jazmihi hazfu harfil illa deymiz biz yuqorida ko'p aytganmiz illat harfini hazf bo'lishligi uning jazm alomatidir deymiz mana endi tarifini hozir aytyapmiz bularning barchasi alif bilan illatli bo'lganlarga aytiladi ya'ni yaro yasa biz alif vov yoga aytdik a vovga misol endi ikkinchisi vov bilan illatli bo'lganlari raf o'rinda raf alomati zamma muqaddara deydi vov o'rinda zammani ko'tarilmaydi taqdirda zamma deymiz misol uchun ana adu axi yadu yarju deb aytgan edik yalu deb ana adu axi mana bu o'rinda fe'l muzori marfuun bid dammatin muqaddarati deymiz aduuna aduvu bo'lgan asli lekin adu bo'lib cho'zilib qolyapti shunda zammay muqaddara deymiz raf olada ko'rinmaydi zammasi taqtida qilinadi nasb o'rnida fatha ko'rinadi uni asli alomati fatha bo'lib turadi misol uridu an aduva ahi adu akhi demaymiz aduva deb viga fatha beramiz nima uchun deyilsa arab tilida fatha tilga oson bo'lganligi uchun fathalar hazb bo'lib ketavermaydi shunda adu fe'l mudori mansubun bil fatati zohira ochiq zohir fatha bilan mana nasb bo'lib turibdi jazm o'rnida oxiridagi illat hazf bo'ladi demak jazmda doim harf illatlar oxirida hazf bo'lib turaveradi vovda ham shu alifda ham shu yoda ham shu misol muhammadun lam yadu ahadan muhammad hech kimni chaqirmadi misol yadu fe'limiz fe'li muzori majzum va alamati jazmihi hazfu harfil illati yad'u deb oxirida yad'udagi cho'zilgan vovni hazf qilamiz navbatda yo bilan illatli fe'llar qoldi ya'ni oxirgisi bu yo bilan bo'lsa raf o'rinda zamma muqaddara bo'ladi zamma og'ir kelgani uchun zamma hazf bo'lib taqdir qilinadi al ijlu yamshi amomat dori ko'p misollar o'tdi al ijlu buzoq hovlini oldida yuguryapti yamshida yamshiyu bo'lgan zamma yoga og'ir kelib zamma taqdir qilingan hazb qilingan shunda yamshi fe'li muzori marfu biddammatil muqaddarati deymiz taqdir qilingan zamma bilan raf qilindi taqdirda zamma bor deymiz nasb o'rinda asli irob bo'lgan fatha turadi demak nasbda asli bo'lgan irob turadi deyishiga nasb o'rinda irob qaytib keladi xuddi vovda nasb o'rinda aduva bo'lib qaytib kelgandi yoda ham qaytib keladi nima uchun fatha tilga yengil bo'lganligi uchun misol al valadu yuhibbu an yamshiya amama ummihi bola onasining oldida yurishlikni yaxshi ko'radi an yamshiya bo'lib fathani o'zi keldi yamshiya fil mudori mansubun bil fathatil muqaddarati deb aytiladi jazmda oxirgi illat harfi hazb bo'lishidir bunda ham jazmda harf illatni hazb qilamiz demak raf o'rnida birinchi o'b yoniki ham zamma taqdir qilindi nasb o'rinda taqdir qilinmadi nasb fathani o'zi keldi jazm o'rinda harf illatni hazb qilamiz misol lam yamshi ahadun lam yamshi oxiridagi yo hazb bo'ldi yamshi fe'li muzori majzum va alomati jazmihi hazfu harfil illati deb aytamiz harf illatni hazb bo'lishligi uning jazm alomati bo'ldi deymiz biz darsni boshlaymiz birinchi ma'no aytib chiqamiz ihtarim muallimaka doiman muallimingni doim hurmat qil al muhru yarkudu amamal hijri toychoq baytal otning oldida yuguryapti al hijr baytal ot ona ot ihtarim abaka va ummaka va jaddaka va jaddataka va ixvataka va akhawatik. otangni onangni boboyni momoyni aka ukalaring va opa singillaringni hurmat qil la talab vaqtida darsi dars vaqtida o'ynama Isma qawli gapimni eshit. Unzur vaqta darsi amamaka doiman va la taltafit yaminan va shimalan. Dars vaqtida doimo oldinga qara. O'ng va chap tomonga qarama. At-tobbahu yatbahu at-tabiha bil matbahi. Oshpaz ovqatni oshxonada pishiryapti. Ayna sikinu pichoq qayerda? Fil matbahi oshxonada. Lima tanzuruna mina shubbaki? Nima uchun derazadan qarayapsizlar? La tanzuru, qaramanglar. Rakibal khodimul hisona. Xodim ayg'irga mindi. La tadhaku ad darsi. Dars vaqtida kulmanglar. Kharajtu ila suqi fashtaraytu aqlaman va masatira va kararisa va mahabira. Bozorga chiqdim, bas qalamlarni va chizg'ichlar daftarlar va siyohdonlarni sotib oldim. La taxud qalami, qalamimni olma. Lima akhasta kurrosiya Sulaymanu? Nima uchun kurrosi daftarimni olding ey Sulaymon? Samina qavlak, gapingni eshitdik. Samitu qavlahu, uning gapini, so'zini eshitdim. Hal samiyatum qavli, gapimni eshitdinglarmi? Naam, samiyana. ha eshitdik aynat tobbahu oshpaz qayerda Filmat matbahi yatbahu tobiha oshxonada ovqat pishiryapti la taqud alal kursiyi kursiyga stulga o'tirma la taqudu alal karosiyi kursilarga o'tirmanglar aynal xodimu xizmatkor qayerda yaqulul muallimu la talabu ayyuhat talamizatu muallim ey shogirdlar o'ynamanglar deb aytyapti At-talamizatu yasma'una qawla muallimihim fayaqra'una durusahum. Shogirdlar o'zlarining muallimlarining so'zlarini eshityaptilar, bas darslarini o'qiyaptilar. I'robni boshlaymiz. Ihtarim fil amr mabnun ala sukun fa'iluhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Muallimaka muallima ismi zohirun mansubun bil fathati zohirati mudofun maf'ulun bi الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه دائما بو يعني ظرف لردن بره دائما اسم منصوب بالفتحة الظاهرة ظرف زمان مفعول فيه متعلق بإحترم لما ظرف زمان بول دائما المهر يركض أمام الحجر المهر اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدأ يركض جملة فعلية خبره يركض في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على المهر مهروغا قيتاد فاعل أمام ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول فيه متعلقه ب يركض الحجري مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة احترم أباك وأمك وجدك وجدتك وإخوتك وأخواتك احترم في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت أباك معنا بس أسماء خمسة لار حقدا أتوت كان يدي أوكي أسماء ستة أوكي أسماء خمسة أبا منصوب علامة نسبه الألف مضاف مفعول به الكافي ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أمك معطوف أباك معطوف عليه وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب جدك معطوف أمك معطوف عليه وحرف عطف جدتك معطوف جدك معطوف عليه وحرف عطف إخوتك معطوف جدتك معطوف عليه وحرف عطف أخواتك buni ozroq aytib o'tamiz chunki jam muannas solimda kelib qoldi axavotika u ehtarimga mahful bo'lib kelayotgandi hammasi abo aka ham umma aka ham axavotika mansubun bil kasati zohirati niyabatin anil fathati liannahu jam'u muannas solim deymiz demak axavotika mansubun bil kasati zohira ochiq kasa bilan nasb bo'ldi niyobatan anil fathati fathadan o'rinbosar bo'ldi biz avval darsda o'tgan edik لأنه jam'u muannas سالم chunki u jam muannas solimdir la talab vaqta darsi la talab fil nahi bizga hozir yangi qoida bo'ldi yangi fe'l keldi la talab fe'li nahi bo'ladi ya'ni nahi qilib keladi qaytarib keladi ilab bo'lsa buyruq bo'lsa qil desa la talab qilma nahi qiladi bu ham sukunga mabni bo'ladi xuddi ilab bo'lgan fe'li amirni hukmini oladi la talab في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وقت الدرس وقت ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة معفون فيه متعلق لا تلعب مضاف الدرس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة اسمع قولي اسمع في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قولي اسم ظاهر مجرور لفظا منصوب محلا مضاف مفعول به محل ده نصب bo'lgani اچون al ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه انظر وقت الدرس أمامك دائما ولا تلتفت يمينا وشمالا انظر في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وقت الدرس وقت ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول فيه متعلق بانظر الدرس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة أمامك أمام ظرف مكان مضاف مفعول فيه متعلق بانظر الكهف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه دائما اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة ظرف زمان مفعول فيه متعلقه بانظر وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لا تلتفت معطوف انظر معطوف عليه لا تلتفت فعل نهي مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يمينا اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة ظرف مكان مفعول فيه متعلقه لا تلتفت وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب شمالا معطوف يمينا معطوف عليه الطباخ يطبخ الطبيخ في المطبخ الطباخ اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدأ يتبع الطبيخة جملة فعلة خبره يتبع في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الطباخ الطبيخة اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب المطبخ مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه به يطبخ أين السكين أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر المقدم المحذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود السكين اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا مؤخر في المطبخ في في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب المطبخ مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه بخبر محذوف تقديره موجود للمبتدا المحذوف تقديره السكين demak fini mutalig'i hazb qilingan taqdirdagi xabar mavjudun edi u xabarimiz esa taqdirda hazb qilingan assikinuga xabar edi ya'ni assikinu mavjudun fil matbahi bo'lgan lima tanzuruna mina shubbaki li harfi jar mabnun ala sukun la mahalla lahu min al irob ma ism istifom majrurun mabnun ala al fathi huzifat al alifu li bi harf al jarri lom bo'lgan harf jarga qo'shilib qolganligi uchun ma bo'lib alfa hazb bo'ldi jor majum talaquh bi tanzuruna tanzurna fe'l mudori marfuun bi subutin nuni mana nun sobit turibdi biz yuqorida aytganimiz kabi nunni sobit qilishligi raf alomati bu liannahu minal af'olil khamsa. chunki afal khamsalardan bular al vavu damir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin failun min harf jar mabniun ala sukun la mahalla min al irob الشباكي مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجرور متعلق بتنظرون لا تنظروا لا تنظروا في الناهي مبنون على الضمة لاتصاله بواو الجماعة بو واو جماعة يقول قول كان يعني يتشون زمّا جي مبن الواو تنظروا داك واو ضمير متصل مبنون على السكون في محل رفع فاعل ديما فاعل ركب الخادم الحصان ركب في الماضي مبنون على الفتح الخادم اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة فاعل الحصان اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به لا تضحكوا وقت الدرس لا تضحكوا في نهي مبني بالضمة زمة بلا مبني ولد لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وقت ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول فيه متعلقه لا تضحكوا الدرس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة خرجت إلى سوقي فاشتريت أقلابا ومساطر وكراريس ومحابر خرج في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتكلم التاء ضمير متصل مبني على الضم فاعل إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب السوقي مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة فحرف عطف مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب اشتريت معطوف خرجت معطوف عليه اشترى في الماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل المتكلم الطاء ضمير متصل مبني على ضمة فاعل أقلابا مفعول va harfatu masatira matuf matuf esa aqlamanga va harfatu karorisi matuf masatiraga matufun alayh va harfatu mahobira matuf matufun alayh esa لا تأخذ في النهي مبدون على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قلمي اسم ظاهر مجرور لفظا منصوب محلا مضاف مفعول به الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لما أخذت كراسي يا سليمان لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لاتصاله بحرف الجر جار مجرور متعلقه بأخذت ahaz fe'li mozi ta foili kurrosi izofa bo'lib maf'uli yo harf nido sulaymonu nida samina qavlak sami fe'li mozi no foili qavlaka izofa bo'lib maf'uli samitu qavlahu sami fe'li mozi tu foili qavlahu izofa bo'lib maf'uli hal samiyatum qavli hal harf istifhom samiyatum sami fe'li mozi tum foili qavli izofa bo'lib maf'uli naam harfi javob mabnun ala sukun la mahallahu min al-i'rab samina sami fil modi no fo'ili ayna at-tabahu ayna xabar muqaddam at-tabahu mubtadai muakhkhar fil matbahi yatbahu at-tabiqa fil matbahi jar majrur mutallaqa yatbahuga yatbahu fil muzori huwa fo'ili bor mahzub bo'lgan mubtadoga at-tabahuga qaytadi ya'ni yatbahu tabiqa jumlatun fe'liyatun lil mubtada'il mahzufi taqdiruhu at-tobbahu bo'lgan ya'ni at-tobbahu fil matbahi yatbahu tobiha bo'lgan aslida الطبيخة مفعول به لا تقعد على الكرسي لا تقعد في النهي أنت فاعل بول على الكرسي جار مجرور مطلقة لا تقعد لا تقعد على الكراسي لا تقعد في النهي فاعل واو على الكراسي على جار مجرور مطلقة لا تقعد أين الخادمة أين خبر مقدم الخادمة مبتدا مؤخر يقول المعلم لا تلعبوا ما bu yerda yana bitta yangi يقول المعلم لا تلعبوا أيها التلامذة يقول في داري مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره المعلم اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة فاعل لا تلعبوا في النهي مبني بالضمة لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة لا تلعبوا في محل نصب مقول القول دي demak la talabimiz yaquludan maqul qo'l bo'lib kelyapti bu degani muallim aytdi degani nimani aytdi desa la talabu ayyuha talamizatu degan so'zni aytdi mana shu aytilgan so'z u maqul qo'l aytilgan so'z bo'ldi yaqulu muallim muallim aytdi deyildida aytilgan gap la talabu ayyuhat talamizatu shuning uchun doim qola yaqulu lam yaqul qul mana shu qola kalimasi kelsa foilidan keyin foil mafullardan keyin kelgan nima deb aytilgan bo'lsa so'z mana shu aytilgan so'zlar maqol qol deyiladi nasb o'rnida deyiladi nasb o'rnida deyishligi go'yo maful o'rnida turibdi yaquliga maful o'rnida turib maqol qol bo'lyapti ayyuha munodo li harfi nidoil mahzufi taqdiruhu ya ya bo'lgan nido harfiga munodo bo'ldi ho tanbih at sifati ayyuna at yasmauna qawla muallimihim at mubtado yasmauna jumlasi xabari yasmauna fili muzori qawla muallimihim qawla maf'ul maf'ulun bi muzof bo'ldi muallimi muzofun ilay muallimi muzof bo'ldida him muzofun ilay bo'ldi fa harfatuf bo'ldi yaqrauna matuf matufan esa yasmaunaga durusahum izofa bo'lib maf'uli biz shu yerda bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizni 17 darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xayri xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain